Word, hierna, van die achtste dag af, mag die mensen wat hier werk, ook ander offers brengen. Ik zal dan jelle offers aanvaar, sê die Heere, die God van Jezegiel.